Egun hon eta ongietorri aspaldiko gazteak saio berri ontarat, gaurkoan kanborat joanen gira. Arditeia vieia zantza erretreta etxek sortu duten baliabide zentroa dugu gehiagoa ipatuko zantru de resurs deitzen duten untan tailer desberdinak proposatzen dituzte erretreta etxe hauetarik kanpo diren adineko er etxetan bizi diren jender zuzendua da eta maritxu goien etxe ergut erapeuta da zentro untan erranen dauku haintxosan zer egiten duten eta lilian irigoien ere kamboa ragurekin izanen dugu dugu, horat heldu da, Feldenkrais tailerak segitzen ditu eta zergatik egin zuen lehen urratxa eta zergatik pusatu zuen baliabide zentruko ate hori espikatuko dauku. Aspaldiko gazteak saioa, departamentoak laguntzen duen emankizuna entzuten duzue. Maritxu goienesekin gira Arditeia eta vieia zantza biak lutuak baitira, usut biak erran behar direla, hemen kanbon eta bereziki baliabide zentroan. Deia, initz informazioan eman ditugu, en, uh, eh, azalduko daukuzu zer den eta zu ergo terapeuta zira. Agian dena susen dut, orai arte? Bai, mementuko dena bikain. Eta dela konatuko daukuzu zure funksioa ere ergotera pauta bat zer den, eta pentsu dut eh, arremanik ukan ez eh, ergo batekin ez susen zer den. Odean, arditeia vieia zantza guk buruan dugu uh, bat dela. Baina, zuk eranen daukuzu ez dela berkarrik hori. Ez hori da, ez da bakarrik hori, arditea bia zantza, elkarte bat da, eta uh, lau serbitxu bat dira ez baina ez trompatzen, bai bada arditea zaharretxea, beha zaharretxea, baina bada ere uh, eh, kanboko baliabide zentroa, eta ere bada atxiki zentroa da. Baliabide zentroa bezala, baina uh, baigorri garazi uh, eta denak elkartearen barne gira. Beraz, edatzen da, ez bakarik lapurdin, din, basen afarorat, barne kalderat ere joiten alda. Hori da, baina justu atxiki zentroarekin, eta da baliabide zentroa bezala, hor berfuntzuak ditugu biek. Mm. Arrimanetan ziste hilekin, Bai, bai, bai, zenta txiki zentroak bere bulegoak kanbon ditu ere, arditeia uh, bulegoetan. Ah. Hortan, hortan, ahemanetan gira, baina gero ere desberdinak ditugulako, ebe ez ditugu ber pertsonak eta hartatzen. Eta zuk alaike baduzula zango bat hemen eh, baliabide zentroan edo zentro de rosur, zer gana behin beden uh, eh, untan eta arditeia saharretxan ere eh, piskat lan egiten duzula. Ba bai, uh, orokorki, badut denbora oso bat saharretxan, uh, elkartean, orduan bai, tut bi egun bi saharretxe desberdinetan, eta gero egoiten denbora ben, hiru egun terdi iru baliabide zentroan. Ordean, demistifikatzeko biskat, zer da baliabide zentro hau? Bai, orduan, deia lehen gauza pentsatu behar dena, baliabide zentroa ez da bat ere zaharretxea, aurkakoa ere gure helburua da zinez uh, etxean bizi diren uh, pertsonekin lotura bat egitea. Eta, justuki, autonomia galtzeari buruz prebentzioa iten dugu guk. Diendea, albezain luzaz, etxean bizi dadin, segurtasunean. Eh, etxean bizi diren pertsonentzat eh, hori egiten dugu. Autonomia galtzeari eh, buruz prebentzioa iten dugu. baita ere autonomia pixkat galdutenak ere laguntzen ditugu baduten autonomia mantentzea, albezain luzaz, gero, etxean, segurtasunean bizitzeko lagun, eriak, eri diren laguntzaileak ere laguntzen ditugu. Eh, balima duzue adibidez txenar bat edo emazte bat eri dena, ebe laguntzen zaituztegu, atera bideak maiten, eta ere egiten mintzatzen, mintzatzeko eta beste esperientzia batzuk ere ezagutzeko eta ez bakarrik senditzeko. Mm Hau da zinez gure helburua ez da, zaharretxea da justuki etxean albezain luzaz uh, bizitzeko eta uh, eh, untxa zahartzeko, zenta demistifikatu behar da ere zahartzea itza, untxa zahartzeko egin ahalak egin behar dira eta guk gakoak justuki emaiten ditugu untxa zahartzeko uh, izan etxean, buruan edo fisikoki. Mm-hmm. Eientzat bitxi ditaikez ez, eta aldu dira kasik erretreta etxe bat etarat, e, eh, psikologiko eh, zerbait egiten diez? ez? Uh, ehm, alo, astapenean eh, berri berriak direlarik, bai piskat galduak dira zenta egiten dugu, ala, zeta gurek bulegoak uh, elkartean ditugu, orduan arditeia, uh, zaharretxean ditugu gure, gure bulegoak baita uh, aktivitate salak ere, orduan diendea bai eldu da zaharretxera, Baina gero usatzen da, eta ongi ulertu dutelarik zinez justu tailerrak direla, eta justuki orain gehienak konten dira zaharretxean ere izaitea, hola lotura bat iten da uh, zaharretxeetan diren pertsonekin, eta ikusten dute ez dela ere hain eh, dramatikoa eh, zaharretxe batean izaitea, justu arditeiarena badugu parke polit bat, lokal gehienak berri-berriak dira, orduan ere ikusten dute ez dela hain grabe zaharretxe batean izaitea. Freskatua izan zen ez berriki? Eh, badugu bat, estimendu berri bat duela irurte hor berri berria dena, Uh, eta gero hori gira dena behitzen, poliki-poliki, eta uh, baliabide zentroko lokala guziak eh, berri-berriak. fen Ba, ituzte are, uh, zazpi, uh, zazpi urte edo, bon, piskat gehi orain zortzi urte behar ba, ordan dena, dena behia da, eta ordan emeia emaiten du, ez du nik reiten, eh? fen bai, lanerako ere emeia emaiten du, ezan behar da, baina gure uh, bezero hainitzek erraiten dute, ere emeia emaiten duela ditea, ziren, bada parke bat eta, eta konten dira ditea bai. Erreten zen, denboran eh, hemen zera apesen eta xeroren eh, erretreta etxea parte batean, ba, hori ba, da o no? Mm, uh, eh, Arditeian, uh, bastimendu batean bat dira oinu uh, apesak, apeso iak, uh, eta viei asantzan, justuki, geienak dira xerorak. Ah. Horrela, desberdintzen ditugu biak arditeia dira apesak eta laikoak, orain sustut, eta viei zantzan, dira sustut xerorak eta laiko batzuk. Odean, erret Ten eh, publikoa bera saldu dela unat, eh, saharrak adine derekoak eranen dugu, uh, dira baita espada sahar-saharrak eta biziki forman dira unat aldu direnak. Bai, hori da, gure publikoa baliabide zentroan, orduan inskribatzen aldirenak baliabide zentroan, da irurogei urtetik goiti. Gero, jakin berda ere, uh, kanboko ere muan uh, izan berdela, uh, baliabide zentroan uh, inskribatzeko. Uh, kanbo, eran baitu, uh, beh, kanbo, ustaritzetik azparnera, eh, eta gero espeletatik luzora badira itsasua jak ere, badira zuraide ahak, altsu, diatsu, lagesoro, ala, ere mu horretan. Eta azparne hor behiki ere, zenta galdea initz genuen azparnetik, hor duan sartzen da ere, eta hainuako batzuk ere. Haino arte joa da. Ah, bai, bai, bai, bai jende eta ez denez eh, olako zentrorik inguruetan, ebe jende hainitz heldu zaigu, eh, ala, iremuan egoiten delako, gala ere, egon behar da, hortan. Ordan jurrogei urte ere izan behar dira, minimum. Eta, erraiten duzu bezala, ala, geien geienek ez dute zailtasunik bizian, zuetani eta entzuten dutenak bezala dira, eta ziste, eh, zenta iskribatzen anzite arazorik gabe, da helburua baita zinez... Uh, ebe, prebentzioa egitea, autonomia galdua intzin edo senditzen badute autonomia galtzen dutela, ebe, uh, aktibitateak egitea uh, eh, obetzeko edo mantentzeko sustut. Ados, edo antizipatzeko, edo bestena etxeak ere hobetzeko, baina hori eh, berantago ipatuko dugu uh, lanbideak eta eta esplikatzean. Ba dira ere, zailtasunetan diren pertsona batzuk, heldu direnak, guok baigira ere haien laguntzeko, zailtasunetan egan nahi eh, edo zahartzen direlako, ebe fisikoki uh, be, zahartzen gira, orduan uh, gure gorputza ez da hain gazte, e, uh, zaitasunak ditugu mugitzeko, muskulu gutiago ditugu, orduan zahartze naturalarekin zaitasunetan dira, hori normala da, edo bestena ere batzuek uh, elbarritasun bat uh, badute ABC baten ondotik, istripu baten ondotik, ordoan heldu dira ere zentrola gako batzuen atxematera haien haien um, zahartze egoera hori ebe hobetzeko edo mantentzeko. Eta ere bestenaz gure publiko bat eta hori uh, azpimarratu nahi dugu da erien laguntzaileak eh, asko irrezibitzen ditugu. Ostion errandu dan bezala, zuen guraso bat, zuen uh, eh, senak bat uh, eri bada, baina bide zentroa, zinez, horrentzat deitzen dugu zentro de resurs, zeren uh, resurs bat bilakatzen da, iturri bat bilakatzen da, uh, laguntza atsemaiteko, beste pertsona batzuk ere ezagutzeko berrego eretan izaiten aldirenak, orduan ez bakarrik senditzeko, eta laguntzaile girelaik usu ahanzten gira. Eh, pasten dugu gure bizia, gure senarra, maite dugun pertsona hartatzen, baina azten gira orduan, zentroarekin, eh, bai okupatzen gira uh, den pertsonaz hola, Eri ez den pertsonak momentu bat hartzen aldu beretzat, baina ere um, aktivitate batzu proposatzen ditugu laguntzailearen zat, beretzat denbora hartzeko. Uh, Biak bat dira, hauek dira ejango nuke gure hiru publikoak, simple egiteko. Hmm. kanbuku baliabide zentroan gida beti eta maritsu goienetxe ergo terapeutarekin gida unen uh, aipamena egiteko. Um, Nire ustez, importanta dena ulertzea da nola funtzionatzen dugun. Orduan, uh, gu ekipan bost gira, bada koordinatzaile bat, psikomot bat, psikologo bat, dietetizien bat eta ergoterapeuta bat eta pertsona lehen aldiko zeldu delarik, eh, dena untsa ulertzeko lehen bat du gure koordinatzailearekin, eta berekin bere prebentzio eh, proiektua muntatuko du eranen dio ego, eguneroko tasunean eh, zer diren eh, bere, eh, bere zailtasunak, zer maite duen egiten, zerren beharra duen, hori dena berekin ikusiko du. Gero uh, ekipako kide bakotsa ikusiko ditu, uh, psikologo ba behin, ergoterapeuta behin, psikomota behin eta dietetiziena behin, justu elkarren ezagutzeko, eta guri lagunduko gaitu ebalaketatxo batzuk eginen ditugu, baina zinez uh, deus biziki komplikatua, uh, du uh, eh, erredublatzen. <laughs> Hor, eh, eh, eginen du hori gurekin, eta guri lagunduko gaitu gero bere ezagutzen eta bere kapasitateak ezagutzen. Eta hori esker gero, jakinen dugu ze eta hilerretan eman, uh, zerren beharra duen ebe uh, obetzeko, uh, edo justuki mantentzeko bere kapasitateak, edo, edo batzutan justu diendearekin gauzak partekatzeko. Hola funtzionatzen dugu. Hor ere, diende guziak gero kontenda, zeren astapenean, hainitzek ez dute dietetiziena ikusi nahi, zeren erraiten dute, ez dutela erregimarik behar, baina gero, biziki untsa dute dietetiziena ez dela hor jentzat, baizik eta emaiteko. Orduan, lehen aldian ikusten ditugu Eh, bostak ikusten ditu, pertsonak, eta gero urtean behin, bakarrik koordinatzailea behitz ikusten du, eta berekin hola helburuak behitz uh, eh, ikusten alditu. Ean eh, bere beharrak alatu diren, ean beste uh, tailek batzuk egin nahi dituen, eta eta hola deia bere, bere nahien arabera eta beharren arabera utatuko ditugu tailexak, eta bai mailaka izanen da, orduan ojere mailaka kasu ez dira onak eta txarrak, eh? <laughs> baizik eta zinez kapasitatean arabera, beharren arabera, sailkatzen ditugu, ez bortza sailkatzen ez supera hori maite erraitea, baina bon, taldeak egin dira manera batez edo bestean, orduan hor kapasitatean arabera egiten dugu, zinez, eta beharren arabera sustut. Eta kopuru aldetik eta eltzen ziste, bon, deia aski jende izaiten, ez subera jende izaiten, ez dakit zertan diren kopuruak? Mm. Bon, jende asko, asko dugu, uh, berreun pertsona baino gehiago inskribatuak dira eh, um, bai urtean, eta bai, orduan, hainitz da, Baina bos girenez eta uh, bizpairu egunez bakotsa lanean ari, ebe tailek asko egiten ditugu. Uh, orduan, eta batzutan ber tailekak iru aldiz hastean. Orduan, eh, pertsona ditema eh, da astelenean uh, inskribatu bat da hastelenean, dinen da baina berba haste azkenean badela beste bat, kasik berdina, ebe beste pertsona batzuk inskribatuak izanen dira hastezkenetan. Hmm. Eta hola antolatzen gira. Eta gero da xikloka eh, adibidez, uh, iru hilabetez eginen dute uh, uh, edo gimnastika. Eh, eta gero, eh, ziklo hori bukatuta, beste iru hilabetez, uh, beste zerbait, uh, yoga edo shikong, handibidez. Ah, bai. bai, hori dena urte astapenean ikusitako uh, planarekin. Urte astapenean erraiten dute ala, nik nahi nuke egin edo shikong, edo baratze gintza, edo eskulanak, eta um, gero, tailerrak plantan emaiten ditugularik, deitzen ditugu erranez, astelenean izanen da eskulan tailer bat, adibidez, uh, libre bazira, tenore urtatik ortara, uh, amabi Ja stez Orduan, hor galetzen dugu pertsona erzinez etortzea ama bihastez, uka, proiektua zinez muntatzeko, edo, edo ala irregulartasun bat berdugulako, eta ala ere e, eh, kapasitateak eta entzatzen girako mantentzen, jendea etorri berda irregularki, orduan, hori da engaiamendu bakarra galetzen duguna, eta gero ama bihasteak bukatuta, ebe beste ziklo batean, jaituko itugu beste ziklo batean izaiteko, eta hor, e, orduan, geroa, dute, e, yoga ama bihastez. Diakinez egiten ituztela, aktibitate dezberdin anitz, ber eh, zikloan. Eh, ah, bai. bai, ala, hori da egiten dute bai yoga, bai eskulan eta bai gimnastika, uh, astean zehar gero. Uh, Nola aldu dira, autonomak dira? Uh, edo norbaiteke kartzen ditu batzu? Orduan, gehien gehienak autonomoak dira, gidatzen dute, edo uh, dituzte ekartzen, edo zinez uh, behar delaik guk uh, eh, eramaitan, joaitan gira seka eta berriz eramaitan ditugu etxera. Ah. Bai, bai, ditugu autoak, serbitzu autoak, eta beharrez zinez hor ere sektorean izan behar da, joaitan gira seka uh, edo autorik ez duen pertsona bat. Bai, bai, bai. Hor, haipatzen dituzun horiek egiten dituzi hemen kanbon, eh? horiek. Uh, ez bortxaz, ez bortxaz, um, bai, kanbon uh, geien, geienak, zenta kanbo inguruan ditugu bezero geienak, uh, baina batzutan ere uh, kontratu batzuk baitugulako uh, azept, uh, azeptarekin, azept uh, espikatzeko da frantxez garen dut, Asociación Sante Edukazion e Prevenzion sur le Territoire, bera da, orduan elkarte bat, nun erretreta kutsak elkartu diren, uh, Eh, prebentzioa zinez sustatzeko. Ordoan helburua haien zatele da prebentzioa, ordoan haiekin kontratu batzuk ditugu, hori da gure fin bat ere, eta horrekin joa gira tailek batzuk egitera azpagnera, asko iten ditugu, ustaritzen ere, kanbon, uh, deia egin ditugu uh, eh, itxasun ere, eta, eta orako tailekak batzutan, galdea iniz balin bada egi batean, Eh, gu gira, orduan, edo psikomot, eh, psikologo edo ergoterapeuta, gu gira joaiten uh, eh, errietara. Eta hor, etxeekin ari gira elkarlanean, errikoetxeek digute gela batuzten, eta hola, bezeroak diten dira, uh, errira, haien er, errian egoiten dira, eta hilera egiteko. Be, jendea zinez, be, bai, fidela da, eta uh, emeia du etortzea, ikastea, hori baita ere gure helburu eta riko bat ere, da, da pertsonak segitzea ikastea, eta hau da prebentzioan ere eh, pundu bat, uh, eh, zartzen girelaik poliki-poliki, ez dugu gehiago, gauza gutiago egitean ditugu ere, eta gure helburua da, jendeak segitzea ikastea, eta horren emeia du, eta ikusten ditzen dugu, eta hilegetan zinez, uh, implikatuak senditzen ditugu, eta heldu dira uh, lagunak bilakatu zitek hasik batzuekin. <laughs> Bai, bai, horrekin kasu egin da, batzutan, uh, ala, ez dugu batzutan batzuekin ez dugu gehiago adindez berdintasuna ikusten, eh? Ah, ah, zinez, ah, zinez, uh, ala, lotura bat sortzen da eta haien artean ere lotura bat sortzen da asko. Batzuk horrentzat eldu dira ere, uh, jakin da, ala, zartzean, ebe, batzuk gerota gehiago bakarrik direla, eta asko heldu dira baliabide zentrora lotura seka eta gure helburu bat ere hori da gizarte lotura sortzea haien artean orduan ala taldeak sortzen ditugu ezagutzen ez diren pertsona batzuekin eta ama bi aste zelkarrekin lan egin ondoren ebe lagunak bilakatzen dira ere haien artean orduan gero beste ziklo batean behitza elgarrekin emanen ditugu edo ez beste talde bat sortuko dugu beste ez ezagun batekin beste lagun ba, laguntasun batzuk sortzeko haien artean eta hori da zinez gure helburuetariko bat hmm. ere guri hainitzek erraiten digute gero kanpoan, kanpoan egan nahi dut baliabide zentrotik kanpo, erditeiatik kanpo, eh, berritza elkarratxe maiten dutela, ebe joiten dira ibiltzera, eta eta guretzat, eh, bai ala zinez eh, gu gira oinahia, erango nuke haien zate, oinahia gira, eta gero be segitzen dute, eta horrekin dena irabazi dugu, zeren hau da baliabide zentroaren funtzioa ere. ekipa berdin aipatzeko. zarte hasiko gira, beldur gehien emaiten duen uh, <laughs> titulu batekin, psikologoa. Ai. Bai, bai, gaixoa, eh, psikologoarekin hasten algira. Eh, bai, lau gira, uh, bos gira ekipan erran duan bezala koordinatzaile bat, eta gero psikologo bat, diet bat, psikomut bat, eta ergoterapeuta bat gaixo psikologoa, berak, usu, astapenean. Mediak imerda bakrik astapenean, diendea pixkat beldurtzen dela, baina lehen elkarrizketa eta gero, ulertzen du diendeak, hor dela psikologoa laguntzeko, kontsailuak emaiteko, eta elkarrizketa individualak egitean dituela haiekin, bere haien laguntzeko, eta haiek dutela utatzen, zon bat aldiz ikusi nahi duten, ean segimen bat nahi duten bere psikologoarekin edo ez, eta orduan pixka demistifikatzen du bere lanbidea. Eta berak ez du bakarrik hori egiten, ez du bakarrik, ez ditu bakarrik elkarrizketa individualak egiten, eta hilek egiten ditu, eta hilek kognitiboak egiten ditugu hainitz, eta psikologoak ditu gehienak egiten, eta hilek da memoria lantzeko, Zenta, ala, dinarekin, poliki-poliki, eh, atentzio mailan, memorio mailan, behala ala kapasitate batzuk galtzen dira. Hor duan hor, berak, eginen ditu tailerrak, adaptatuz pertsonari ebaloaketari esker, egin dugun bezala ostion, uh, ebe eginen ditu memoria, memoria tailerrak, edo bostina batzutan, ez du iduri, baina dioko tailerrak eginen ditu, baina dioko hauen bidez, memoria lantzen da. Eta berak, asko egiten duena, da ostion aipatu dudan laguntzaileen zat, tailer asko egiten ditu, itz tailerak egiten ditu, eta, uh, eta ere segipenak ere asko laguntzaileen zat. Ah. Zer dira itz tailerak? Itz jak da eh, laguntzaile hainitzen artean eh, elkartzen dira, eri laguntzaile haintzen artean elkartzen dira, eta haien esperientziak partekatzen ah. dituzte. Eh, eta horrek asko laguntzen du, zenta hartzen direla ez direla bakarrik, gero haien artean uh, kontseiluak ere maitean dituzte, elgarri, Hala, eta berak du, eh, berak du animatzen ezanen nuke eta hile hori, usu kafe baten inguruan. Taldi terapia gixako bat. Bai, ala, eta, alor, terapia baino gehiago zinez, talde partekatze mementu bat da, gehiago, mm. zinez. Bai, zenta, terapian ala entzatuko gira, atera bide bat atxemaitan, eta hor, ez bortzaz, zinez, da mintzatzeko, ez bakarrik senditzeko, eta eta batzutan bai aterabide bide batzuk uh, eh, atxemaiteko. Mm. hori da psikologoaren zat. Ordan, ez beldurtu. <laughs> gero badugu dietetizien bat. Ah, hori ere, pentsu dut ez dela biziki maitatu az, eta dietetizionela aipatzen dugularik, akasua ah, eh, emanen nau, sobera kilo bat ditut. Hori da, hori da, gaixoa bera ere, eh, fuesta batzutan ez da untsa ikusia. Sustut eh, uh, ebe zartzen girelaik batzutan kilo batzuk hartzen ditugula, eta eta jendeak pentsatzen du, uh, ez dela normala, orduan ez du, eh, justuki uh, ikusi nahi ez regimarik egiteko, baina ez berak kontseiluak emanen ditu, diustuki hartzen girelaik, gure gorputza aldatzen da, eta bere beharrak ere aldatzen dira izan fisiko mailan, baina ere janariaren aletik, eta berak kontseiluak emanen ditu, justuki obekio jateko adinaren arabera. Eta berak ez du bakriko hori eginen, eta hori untsada ere zehaztea, berak eginen ditu sukaldetaileak. Ah hor ere, ostion errandudan bezala, da sustut gizarte lotura sortzeko, jendeen artean, egiten ditugu taldeak, baina ere tematika desberdinekin. Hor azkena eginduena zen uh, eh, budjeta tipiekin, uh, nola egin budjeta tipi batekin untsa jateko, zinez, euh, ala, eta antxatzen gira adaptatzen zinez eguneroko, uh, ekin, ben, eguneroko obiziari, orduan egin du budjeta tipiarekin nola untsa dian, gero um, zerondakinekin nola dian, eta ere egiten duena batzutan da Uh, ere euh, nola janaria prestatu, nola azietako betu uh, izan uh, Uh, justuki eriek batzutan ez dute hainiz dian nahi, orduan azietan dena hobetu berda e, kalitate hobearekin izaite, hobeagoarekin izaiteko, beberakolako kontseiluak eta tailexak eginen ditu, jendea laguntzeko. Eta pertsona hauentzat ere, retreta tipiekin bizi baitira hainitz, eta diru aldetik usu ateratzen da problematika mm. hori ere? Ah, bai, eta hori justuki, etorri da... Uh, Ebe, bezero batzuek, ben pertsona batzuek digute ere kon, ez kontsailatu, baina haien problematikak entzuten genituen, hain nintzek reikten zuten haien erretreta tipiarekin zaila zela, gero eta zailago, eta rodan ideia hori ukandu dietetizienak egitea bu, eh, tipiko menu bat eta gero bat, kontsailu batzuekin, eh, zinez entzatzen gira eguneroko bizian kalkatzea eta pertsonen beharren arabera. Mhm. Bakarrik uh, eh, irurogoi urte gorako entzat da, eh, dira bere kontseiluak, eh, hori da? Mm, bai, baleruski, bai, baina denak joitean dira dietetizien baten ikustera, eta hola hartuko dira, ez, ez dela bakarrik erregimentzat. <laughs> eta gero orduan, psikologo dieta eta gero bada psikomot bat ere gure ekipan. Oh, hori, psikomot, ze gordetzen da izen horren uh, giberean. Hori, badakigu aurrek eta egiten dutela, psikomotri zitatea lantzen dute, eskoletan, mm. Hori da, bon, psikomota normalki pixkat ezagunagoa da eta eta obeki ongi etorria usaian, psikomota da, ordoan horre ez, naiz psikomota, ordoan kasu, barkatu, psikomoter, eh, zukeriak uh, erraitema ditut, baina bera izanen da sustut gorputzaren eh, inguruan berak lan eginen du. Eh, gure uh, baliabide zentruan, berak animatuko ditu uh, kapasitate fisikoak mantentzeko tailerak, ordoan gimnastika, gymnastika gimnastika goxoa ere adaptatuz uh, pertsoner, relaxazio tailerak ere eginen ditu, Eh, bai uh, edo zain pertsonentzat, baina ere eri laguntzaileentzat e, proposatzen ditu bereziak. Ongi izate eta ere proposatzen ditu, hor uh, berriki hasi du uh, yoga terapeutiko bat, hor duan mm. zailtasunan diren pertsona batzuek adaptatua da, eritasun desberdinekin, adibidez, badugu pertsona bat, eritasunez eh, itxua bilakatu dena, orduan zaila zaio beri eh, yoga tailer bat segitzea, orduan eh, yoga terapeutiko hortan da, uh, ola beri adaptatua da, tailera, adibidez, adibide bat emaiteko. Eta ere, eritasun bereziak dituzten pertsonekin, gorputz percepzio tailerak egiten ditu. Eh, material bereziarekin edo edo batzutan um, um, metodoarekin hori da nuste zakit denek zagutzen duten baina bai. da, da, ingurumen berezi bat sortzea eh, kalme kalmea eta um, eta iratzartzeko hala hori da da zaitasunetan eta eritasunak dituzten pertsonekin sustut egiten du hori hala, argiekin, soinuekin, uh, vibrazioekin, eta hori da, dira, Tyler zinez bereziak. Eta, zuk ongi ezagutzen duzuna, orai, eh, ergoterapeuta, zu baitzira, bai. zer gordetzen da, zure disiplina unena eh, giberean? Ba, ergoterapeuta, hori uh, normalki egiskiago esplikatuko dut, ergoterapeuta egan nahi du terapia lanaren bidez. Orduan guk, um, pertsona Akzioan emanen dugu edo bere uh, eh, kapasitateak hobetzeko edo mantentzeko. Orduan nik, eh, baliabide zentroan eh, kapasitate fisikoak mantentzeko eta ilexak egiten itut ere, gimnastika, gimnastika goxoa ere bai. Et baina ere tailer kognitiboak eginen ditut, memoria tailerak, dioko tailerak, or, memoria lantzeko. Baina ere, zentzuzko tailerak, zentafrogatua izan da, zentzua duen uh, ekintza batekin uh, eh, obekiago osendatzen girela, motivazio gehiago baitugu eh, eta interes gehiago dugulako zarekin. Orduan baratzea egiten dut batzuekin, uh, <laughs> bai eskulanak uh, zurgintza ere dira egin dut, uh, mosaika zenta uh, josketa ere, depende uh, pertsonek behar eta nahi dutena, eta zinez, hola aktivitatean sartzen ditugu, mantentzeko edo hor ere autonomia eta eta kapasitateak hobetzeko. Eta oh, biziki konkretua da hor. Bai, bai, konkretua da eta eta sentsuarekin eh, pertsonarentzat. Hala, hori da zinez eh, helburua egitea sentsua duten aktibitateak. Eta ere egiten dudana, etxeetan bisitak egiten ditut nik, bermoldaketa kontseiluak emaiteko. Eh, hor, uh, ez dantzi behar, ebe, gure helburua dela jendea etxean albezain luzaz egoitea segurtasunean, hor duan jendeak galetzen duelarik, ni joitea nahi zaien etxeetara, eta banoa, dibidez, kontseilu batzuk emaitera, jen uh, eh, bainu gela eh, bermoldatzeko eta antizipatzeko, zailtasunak ukanen ituztelarik, antizipatzeko uh, ez lan jero saizaiteko. Hor dibidez, bainu gela batean, bainu bat balin bada, nik kontseilatuko dut, posible bada, emaitea, kentzea maitea bainua eta emaitea uh, l'italienne euh, de uh, delako bat. Ah. Behar aurkatzen duzu alde batetik hori egitea, baina eh, bideratzen dituzu ere laguntzak ukaiteko gizan hori egiteko, ez da, hori ere beti mm. fresak dira, biztan da? Hori da, hori da, hori bai eh, lagun um, proposatzen ditut eta prekonizazio batzuk egiten ditut, uh, dozer bat ere, tiki bat montatzen dut, hola dena labur bildua dute, eta gero uh, diru laguntzak eskaintzen dituzten egituren gana, ala, bideratzen ditut eta holan ere ere argumentu bat izaita da diru laguntzak egeskiago eh, eh, eskuratzeko. Batzutan heldu gira justu eta proposamen bakarra da emaitea rampa tiki bat eh, eskalerak kentzeko, adibidez, eh, da edo zer, zinez, kontseilu gisa. Jakin behar da, diten anlaizela batzutan hiru aldiz eta jendeak ez duela deus gehiago, eh? da, da dira, gu etortzen girelaik, da kontseiluak dira, ordan uhirik da edo ni joiten naizearik etxean olako kontseiluak emaiten dizkiot, edo bestena ere baitugu tailer batzuk, uh, nun jendea heldu den hor taldeka aldiuntan, ehm, eta nun horako kontseiloak emaiten ditugun ere, edo etxearentzat edo eguneroko bizian nola egin uh, ez erortzeko, nola egin ala, e, kasu egiteko, uh, ala, sartzen girelaik gure atentzioa eta jausten delako, gure kapazitateak jausten delako, nola egin hala erortzeko, saiesteko eta guzti. Ah, Itzulea egin dugu hor eh, emengo berezitasunekin. E, gio, nire galdera zen hor egan duzu, bizpairu aldi joetan zera, eta ze gastu du unek eh, justuki eh, pertsona hauentzat una ditea, unak vieia behar da, edo arditeiarekin arremenetan txartu hortako, ze gastu du? Ostion errandu bezala, urte hastapenean koordinatzailearekin itzordua egiten duelaik pertsona hor bere, bere proiektua muntatzeko, Be, urte astapenean, laurogei euroko eh, diru zama bat galetzen diogu, laurogei eurokoa, eta gero ez du gehiago deus pagatzeko. Uh, orduan, urtean zehar bakarrik laurogei euro pagatzen dituzte, Eta gero edo zein tailegetara etortzen aldira, uh, izan eh, bat astean, izan bi astean, urtean orotara bakarrik amak edo urtean uh, eh, zakitzon bat, lauro gehi euro izanen da haien etxeetara joaiten banaiz, ez dute deus gehiago pagatuko uh, elburua ez baita hori, elburua prebentzioa da, eta bai ditugu beste, beste diru iturri batzuk edo departamendoak edo uh, emanik edo azept, ostioan haipatu dudan, azept elkarteak ere emanik, eta hortik dugu uh, gure finantzamendua. Zuk, Maritxu, zuma demora bada hemen lan egiten duzula? Eh, egiten du lau, lau urte pasa orain, bai, lau urte pasa. Gustuko duzu? Aba, ah, bai, bai, bai eh, sustut hor eh, postu hori, eh, bai, abide zentroan biziki interesgarria da, zeren biziki aberasgarria, diende asko ikusten dugu, diende asko laguntzen, horrek plazer egiten du zenta ikusten dugu usu COVID garaian, adibidez, behitz COVID-a ipatzeko, <laughs> COVID garaian zinez konturatu gira, diende asko bakarrik zela, eta batzutan zinez haien, haien, haien, Astean hastean zehar ikusten, ikusten zuten pertsunak asik bakarra ginen, eta eta hor konturatu gira zinez, baina bide zentro hori importanta zela, eta hor gerozik, ala jende asko ditugu, berriun pertsuna baino gehiago, eta konturatzen gira zinez e, beharra badela, eta hor e, ala plazer egiten du eta eta badugu ekipa on bat uh, lokala bikainak orduan uh, espero bai dela Mentoaz zuen arrakastaren biktimak izan ziste, ozen behar guzea onditu edo garatu, mentoaz? Agian eta espero, espero, espero, agian uh, ekipa handituko dela, eh, ikusiz nola beharrak handitzen diren, uh, pentsatzen du tendentzia hortan dela, gero ikusiko, baina espero, egia mm. erran. <laughs> Mm. Markada ere, xarrak obeki bizitzen aldirela, ere uh, gaur egun, gero eta obeki? Bai, gero eta hobeki eta ere marka da, atxemaiten dugu, uh, adineko pertsonek, zinez, haien esku hartzen dutela, haien zahartze denbora hori eta hartzen direla, uh, be prebentzioa importanta dela eta justuki, untsa zahartu nahi dutela, orduan eh, be behar diren gauzak egiten ituztela eta hor hartu dira, gehienek hor hartu dute guk gakoak emaitan itugula baina zinez haien desmartsa da eta oartzen gira zinez ebe unsa zahartu nahi dutela. Eta eh, hala gehienek ez dutela bortxa gaizki ikusten zahartzea, baina beste etapa bat dela, orduan ebe, ebe ala, beste gauza batzuk egitea intuzte unsa bizitzeko. Bo, mi Ola errezebuiturik, zure bulego untan, kanboko arditeia vieia zantza lekuan girela horretaraziko dut, beraz, baliabide zentroan edo, zentro de resurs untan, berriz indarrak hartzeko leku bat. Mile esker, Maritxo? Mile esker zuri. Lilian Irigoyen gurekin, egunon? Bai, zuri ere, eta entzule ere bai. Eran behar dugu Lilian orai, bo, obiltzen malimazida hor haipatu eh, dugun bezala maritxu eh, goienesekin eh, baliabide zentro untarat, zuk bizi osoa edo parte handi bat pasatu duzu irakaskuntzan? Be bai, pasatu ditut berro goi urte pasa irakaskuntzan txaskan ikastoletan, bai. Gustuko izan duzu hori, tipiekin alizinen zu? Afe, txipiekin uh, eh, kolisioan ere lan egin dut, ah eta baita ere lan egin dut um, handiekin, adultoekin, uh, aholkulari pedagogikoa ere izan baina izla urtez. Beraz, uh, ikusi ditut saskako uh, adinguziak txipietatik handienetara ino. <laughs> Zer zen, zure gustukoena, popular, erraiten alda, bai, bada preskriptioa jaiten alduzu, zain zen uh, zure gustukoen izan duzun publikoa? Oh, dena, dena maitatu, baina haintxego razken urteetan hor eh, eh, irugarren zikloa, eran nahi baita sorti betzi urtetik, ameka urte arte hor eh, zinez momentu, hor zaruaren momentu bikaina da. Zine placer handi bat da, irakasle entzat, nahi bauzu ekartzen dizu anitz humanoki, intelektualki, maila guzietan zinez bikaina. Eta ordean bada etapa bat, gero, hori guzia behar duzula utzi, ordean zer egiten du erretretan sartzeak? Agiri da dinamikoa zirela, etzinela deus egin gabe geldituko telebistaren aintzinean? Ez, egia da, batzutan ari naiz, ena izenez, eh, bakizuk, badira hiperaktiboak hor, aurretan, askotan aipatzen da, nago ena izen hiperaktibo bat. <laughs> <laughs> Ari naiz, me kalmazite, ne, kalmazite, pixka bat. Me inguruan diren lagun gehienak, pixka ni bezalako hiperaktiboak dira. Beraz, eh, be, erretretan sartzea, eh, ba, zinez, eh, biziki, be, bakantza handien usaia badugu irakasleak. Beraz, prestaketa psikologikoa badugu. Bakantza handietan sartzea bezala, bena ondotik ezar sartzelik eskolarat. Horai, hori da, eta beraz osasun honean, naiz, uh, ene inguruan, afestakit, eh, ene erretretarekin behar dena badut goxuan bizitzeko, eta eh, egia da, hori badut, problema handidik ez izaiteko, eta beraz, dena, dena baikor da, dena plazera da, dena... Eta profitatzen duzu, oren bakoitzeta ziduriz, eh? <laughs> Ah, uh, bai, zer, zer deitzen den profitatzea, batzutan glandatzea profitatzeko molde, molde biziki atxegina da. Ongi da, ere, ez deus egitea. Ah, bai, eta, eta nola. Beraz, gira da, dibidez, eh, be, uh, mendian ibiltzea, Egun batez, erran nion medikoa, di, duzu askifite, biltzen naizela, uh, behar bada, bihotzaren zat, behar nuke piskat bortzatu, eta errantzian, lex, laxa, <laughs> biltzite zure rinuan. <laughs> <laughs> Eta egia da, orain, ebe, ibiltzen naiz, arbolei uh, kuku eginez, pasatzean, enikutunak baditut, eta ez ez, eh, saiatzen naiz eh, momentu guziez, albezain ongi goxatzen. Mm. Bizi naiz urtsuia solan, eta uh, urtsuiako itzuliak badira anitz eta denak uh, zigarri uh, ederak urtsuian iz maite dut, maite dut uh, behartzamen ingurukoak, maite dut, uh, e, biziki maite dut ere kostaldea, kostaldekoa bainaiz, miarriztara naiz. Beraz biziki maite dut... Um, Adibidez, ondarrabitik eh, eh, biatu zoinez, bada uh, eh, itxasotik, itxasoaren bazteretik pasatzen den bidexen jabat, eta mm, doni ban, donostiara ino joan liteke. Bai, baina motxagoak ere egin litezke, hor jaizki belzolan, uh, ezker aldean mendia eskuin aldean itxasoa, zinez anitz maite dutan ibilaldi bat da. Mhm. Eta zure elementuak dira horiak itsasoa ere? Bai, abai ah, itxasua ere, itxasua bai, anitxo iten aiz itsasura udagusian ah, bai, itxasua behar dut. Mhm. Ikusi, <laughs> usnatu. <laughs> Galde iten aldauzut zure adina? Ba, orten irurugaita ama bi urte beteko dietu turkian. Ba, Ez dituzu egiten, eh? Ez, ustakit, Ba, iduli luke, baina, eh, bon, behola da, me pentsatzen dut, eh, ba, biziak, ba, bestu nahu ere, rozpait, beraz, wala. Odean, zu bezalako pertsona batek, euh, nola, memento batez, egiten du bere buruari, joaneniz euh, balia bide nola egin duzu lehen urratxa? Ebe, eh, nahi behuzu, pilat egiten nuen itxasuko... Eh, elkarte batean. Eta oartu nintzen, min hartzen nuela bizkarrean usu. Eta beraz, enekin eh, egiten zuen emazte batek, erantzidan bakizu nik pilat gelituz, ez dut horrekin eran nahi, pilat gaizkide eh, mainan egia da... Uh, Eta beraz erantzidan, be horrein ni, joiten naiz um, kanbora, eta kanbon uh, gune bat bada, eta hortan bada, badira autu anitz, giro honean egiten da, ez takario, hori ere, uh, zinez, la, laro goi euro urte guziko uh, autu asko izan ki, zinez, uh, aupari bat da, hori ere. Eta beraz, pentsatu nuen, ba, piongo nintzala, Eh, joan nintzen, beraz duela uh, urte bat. Berri berria da hor zu kliente berriazi da hor. Berria naiz. Eta beraz duela urte bat, joan nintzen, eta xin nintzen beraz... Um... Ba, uste dut maritxurekin, maritxu gehien etxerekin, hasi e, nintzen, soinketa egiten, soinketa, soinketa goxoa. Sartu nintzen ere yoga taldean, eta yoga talde hori ere uh, yoga egokitua, adaptatua. Gure artean, uh, maila guzietako jendeak badira, fisikoki ahal eh, gutituak dituzten jendeak, baina nahi bozu irakaslea, adaptatzen da. Bakotxaren uh, ezin durei edo alei eta ara, beraz, uh, yoga zenbait hilabetez egin dut, eta, eta beraz, suenketa segitzen dut, suenketa bikain, demora berean, uh, baina mugitzen zira, biziki eh, ah, kampuan usu, kanpoan egiten dugu, hoianean eta hori ere biziki preziatzen dut. ura, Eta gero nahi baduzu, proposatu ziguten ikastaldi bat. Eta ikastaldi eh, hortan, eh, deskubritzeko zer zen mugimendu kontzientea, Edo, deitzen da ere, Fendelkreis metodoa. Alors, Feldenkreis izan da, uste dut, frantziako lehen eh, geriko beltza judoan. Ah, ba. Judoan edo karaten edo, afa bon. Eta gizon horreko kantzuen istripulari bat, eta arrunt ezindua, inbalditua, gelditu zen, eta beraz, saiatu zen bere buruari eh, zenbait eh, teknika aplikatzen, bere gorputzaren erabilpena berreskuratzeko. Eta bere metodoa bere, buru, bere buruarekin eh, trebatu du, eraiki du, eta, eta lortu du. Erran nahi baita, osoki errekuperatu zituen bere zindura guziak. Eta beraz, hortik ebe lan zentsegitu du, teoria bat eraiki du, praktika bat eraiki du, Eta, eh, adibidez, espigatzen zuen nolaz, eh, lagundu zuen, uh, eh, ahont zen pertsona bat, bere, bere esku, oin, zango, besuen, erabilpena berriz eskuratzen, nahi bauzu. Buru muinak, zure uh, ezindura batzu edo kapazitate batzu, uh, pilotatzen ditu. Bai. Dena manuguziak buru muinetik heldu dira eh, buru muinak eh, igortzen dizun manua bada ez ezin duzu egin edo minanitzukanen duzu egiten baduzu Orduan, ebe, zure gauzak, zure mugimenduak tipitzen dituzu, ez dituzu gehiago uh, mila gauza uh, lasuan, uh, malguki egiten egiten dituzu denak zure burua ongi kontrolatuz eta ongi mugatuz, eta nahi bauzu egiten du, gizon horrek, mugimendua egin behar da, irudimenarekin bat balitz bakarrik ere, baina egin behar bai, da. Bai. bai? Usu gure irakasleak egiten digu, mosizue, hau entxeatzen duzue, ez baduzue burura, burura ino eramaiten ahal, buruan bururatzen duzue. Ah, bai. Ola, buru muinaren zat diferentziarik, ezki egin aden, edo irudimenak egin, uh, eta beraz nahi bauzu emekimeki, gehiago egiten alet zinuen mugimendu bat, zure buru muinari, erakutsiko diosu, me bai egin litekela, minik estela, posible dela, irudi, irudimenezko um, ariketa horrekin. Ah, bai? Praktika hortan da, nahi bauzu, zure nini gorputza edo hor gorputzaren uh, zenbait berezita sunak uh, berriz eskuratzen dituzula, eran nahi baita. Nini bat, ibiltzen ikasten ari da. Erortzen da, berri sutitzen da, berri zentsatzen da. Eta nahi bauzu, beldurik gabe, mugarik gabe. E, badu, um, mugimenduarekiko, badu olako, uh, eh, sale eta xumbat. Hmm. Eta entxeatuko du, zer nahi entxeatuko du, beldurik gabe, malbutasunik handienean. Eta usu, gure mugimenduetan, uh, gure irakasleak, uh, mar, mar izena du, marek erraiten digu, utzi zuen gorputza mugimendua manatzen. Utzi mugimenduaren eh, logika bururaino joaiten. Eta beraz orduan nik senditzen dut eh, diferentzia, oso emekidoa, harik eta bakotsak irauten du, kasikorena, baina eh, bukaeran, kasik beti, nik lortu dut, nahi bozu, mede, ene egin ezan olako uh, mugimendu uh, gogoetatu gabea, naturala, hmm. Eta beraz, euh, batzutan banoa arat euh, olako zehan zabatera min, uh, minez, ola bizkarriko minez, eta ateratzen naiz, minik gabe. Ah, bai? Bai, bai, Zinez, bai. si, euh, maite dut. Hmm. Bai, eta segituko dut. <laughs> Eta irregularki heldu zita ordean, zer dira ze irregulartasun du horrek? Eben nahi bozu, astero, oren bat, oren bat eterdi, ba? eta gero, uh, soinketa, mm, oren bat, oren bat eterdi ere, eta astero ere. Beraz, astean, bi aliz, joa itan aiz, uh, eh, urrat, zentro Bai. Eta jende behiak ezagutu dituzu, ondarean? Lagun bilakatu ziste berdin bat edo tailek bada, demura pasa bada. Aba ah, bai, ahont, bai, bai, eh, nahi buz, edo zen kirolako, eh, elkarte, hmm. bezalako, azer baina nik senditzen dutana da, bada, jende desberdin anitz, baina natsmaiten dutana da hor, Arriman bat sortzen dela jendean artean. Hmm. Zergatik ezin dizut ezan, Baina hori senditzen dut, eta beraz, huartzen naiz, hor kanbo berri bat deskubritz, kanbo eta inguruko erriak ere, deskubritzen dut egin nahi baita, uh, eh, kanbotik etorritako jendeak. Gero, denak emazteak gira. Behin ukandut, uste ba, izan da gizon bat, gure uh, kirolak osoenketako taldean, pentsatzen dut segitzen duela. Baina, uh, beti emaztean artean gira. Zek espikatzen du hori? Uste dut eh, ikusi usura eman kizu madrena tortaz? Habe bai espikatzen da, nahi bauzu, gaztetan. Eta ogoita mar, ogoita bost urte arte, urte arte. Gizonek badutela, kirolaren praktika mm, aski ondia. Emazteek orain, azken, belaunaldiak, kenduz menturaz, baina oroa emazteek gutxi, usu hor nahi zen eh, tokian hor eh, kanbon, be sekulan kirolarik egin ez duten emazte ge, asko bada, kasi geienak, baina gero berrogoi urtetan aldatzen da, gizonak hasten dira biziki um, afen, abandu, kirola abandonatzen dute, neuri handi batean, eta gero eta zaharago, gero eta gehiago uh, usten dute, aliz, emazteak hasten duten praktika hori hor berroi urtetan, emendatuz doa, emendatuz doa, eta hor, pentsatzen dut, ez laroi bat jende, gira ez, uh, kanban ez dute egan, Uste dut gehiago, ono, behe hon uste dut. Haue, ah voilà. Ebi, eh oietarik euneko eh, larogoita ama seia edo sortia, emazteak gira galatzen zailarik zenako iten duzue. Ene osasunerako, ona delako beste jende batzuekin kurutzatzen girelako, esperientzia berriak baitira, feldon kraiz gauza berri bat da, alere ez da, eh, eh, amatxi, eh, gauza bat da, zinez. Eta beraz, um, uh, da hori, nahi bauzu, gizartean, kilola, zahartzearekin eh, bilakatzen da emazte, ba, emaztean praktika eta gizonena gutxi guti. Kirola egiten dute telebistaren aintzinean. Hor, falta da harik eta biskat. Bena, bitxidaz, eta gaiten duzuna, hor gizarte ekin zarako udal zentro batean izan nintzen uh, eta hor ere emazteak ziren, bo, segur egiten zuten jostea, ja, gizon ez direla usatuak hortan, baina beste gauza batzu egiten zituzen, sukaldaritza eta emazte horiek, bakarrik emazteak baitziren, egiten zuten gizonek ez zutela, etorri nahi ere, iduridu, du sozial, ah, sozializatzeko problema gehiago badugula ere uh, gizonek, Be, nahi baduzu, egia da geruta gehiago oartzen aizela, sozializatze guneetan emazteek, usu, uh, emazteak gehiengoa direla. Uh, denetan, ba, egia da, joko, afan, badira adibidez petanka kanbon. <laughs> Egia pasatzen, pasatzen naiz, usu. Ba, hor, gizan gehiago bada ba. emaztea baino. Emazte bat zure ikusten ditut batzita. Emazte, ba, ba, ba, ba. Ez du, Oinon badira, holako zen... Musean? Musean ez dakit, eta hori enezakean, enezakean. Azteko ez duzu deneatu nahi etxen, eginen duzu ahal bezain uh, aktivitate e, hola fisikoa. Fisikoa da, egiten dituzuen aktivitateak hor nunbeit. Bai, mentala ere bai, mentala ere bai. Mentala da, zentak, esu, inketa egiten duzularik... E, Talde bat ekin, uh, eh, nahi bat duzu, zira bestekin, ez zira zure makina mekanikaren gainean, or, pedalatzen ari behar dugu autatu, horian eragoaz, no. Bada, uh, eh, ahiman alderdi hori, uh, azkarra, azkarra, bai. Etzi nuke egingo hori, baten gainean gela batean, nola... bai, beste bizikleta batzuekin, beste batzu ere balira ene inguruan kalakan hartzeko, urru nion <laughs> Igeri lekurat, ere, duetan zira, ono? Bai, bai, bai, bai, bai, hastean behin, on egiten daut. Hon egiten daut, eh, ez da duda izpidik zinez ariketa oso, oso, oso, baiko jata hona da. Mm. Bai. Eta, azken gauza bat, horrekin finitzeko, eh, hor balia bide zentroa kokatua dela, beraz, eh, hemen, kanbon, justu arditeia eta bieia zantza, erretreta etxe horien onduan. Egia, zu bezalakoak ikusita eta onduan eh, bi mundu direla, uste dut, inala, urrun nahi duzula utzi, eh, ondoko eh, toki hori erretreta etxearena? Ba, ez dakit, nahi baduzu joan behar balin bada egun batez, joan gona izan, ze nahi duzu, ha? ezin da irrealitatearen kontra ezin da deusik egin. Noski nahiago nuke eh, bada babaiaga mugimendua deitzen da Parisen guruan eta orain zabaltzen ari dena um, emazte um, eh, irurgoi urtetik goiti berbara gazteagoko batzu ere uh, sartzen dira ulako esperientzietan sortzen dituzte etxe erretira Makoen artean, erretira etxe batzu, gana baita dena uh, bakotsak bere apartamendua badu, baina naman komunean badituzte zenbait gila, zenbait toki, eta beraz mugimendu hortan, uh, bada aman komunean eta demokratikoki ki eh, egiten den biziaren partea, eta gero baduzu zure toki propioa, zure eta ni bihar, nik bihar albanu, eh, sortuko nuke, baba iaga, eh, amaitxi bat, hemen eta hola, ikus nezake, ne, hola bukatzen. Baina espada, ebe epadera joan behar bali mada naiz, eta zena jozo, hola da. berda, behar da, erretila etxe hon bat autatu. <laughs> Seaskak sortuko duela ere bat joango naiz. Seaskako irakasle saaren dako. Bara! Oh, hor, hauri hon zugu fini hor. Oh. <laughs> Eta sumat kalaka eginen duzien beste irakasleekin. Habe bai, bai, suizu hor ikusten ditut irakasle uh, eh, ohi batzu egiten ditugu baskariak elgarrekin, egiten ditugu zemai gauza Eta, mm, eta zinez, eh, biziki... Eh, Baikor gira, baikor, uh, eh, piskat anti-ancien gisa mintzu gira zonbait aldiz, bainan gazteak ere uh, ditugu. Mm, pentsatzen dugu, xantzabat dugula, eh, irakasle izan giren astapen horietan izanik, menturaz gaur zailago da. Guk usuen e, zuten dut horrein diskurtso diskurtsu hori. Nei bauzu? Euskararen zat, eskualegiaren zat, azkenean azken berrogoita amar urte untan, gauza zailak egin dira. Baina, biogunea orain da. guk, eh, behar bada, frenoak eta zenbait gauza eraiki ditugu, gauzak ez ditezen parti uh, pikutara, ez dira pikutara joan, gauza batzu estabilizatu dira, baina orain, ondoko eta pa, hor bidea ongi ideki zenuten. Oui. Baina uh, gelditzen da, gelditzen dira erronka hiper, hiper zailak. Hene kuspondutik. Mm -hmm. Bai. Lidian irigoien, be, desiatzen dauzuko erretreta hola segitzea, hola profitatzea, eta beti hain behikor izaitea, mire esker. aio. gaurko aspaldiko gazteak saioa hortan bururatzen da, horretaraziko dauzuegu balia bidez zentroa ipatu dugula, kanbon dena arditeia eta vieia zantzak sortua eta gurekit maritzu goien etxe ergo terapeuta ginuela eta hemen eh, lilian irigoien uh, eh, erritara ere eh, baliatzen duena zentro hau bere taileren egiteko eta agian gogoa eman dauzu ere erretretan retretan eta ez malimadak izio ono zer egin zentrotik zentrotik urbiltzeko badira ainiz gauza egiteko. Aspaldiko gazteak saioa entzondu zue, Pireneo Atlantikoetako departamentoak laguntzen duen emankizuna, ondoko aldean, siberoko botzako lankideekin eh, izanen duzue, berten horrean, berri ratian, eh, izanuntza ondoko aldi arte.